Píosa 1. Beidh oíche mhór cheiliúrtha ar siúl in Óstán an Dóilín ar an gCeathrú Rua san oíche amáireach chun fáilte abhaile a chur roimh Áine Ní Laoire, a bhuaigh duais Hennessy. Bhuaigh Áine duais €5,000 as an leabhar An Grá sa Ghleann. Is éacht mór é sin mar chuir breis is 100 scríbhneoir eile isteach ar an gcomórtas. Is as Tír an Fhia ó dhúchas í Áine ach tá cónaí uirthi anois in Indreabhán. Thosaigh sí a scríobh nuair nach raibh sí ach deich mbliana d'aois ach is í seo an chéad duais a bhuaigh sí.